Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Besimtarët. Na ka urnu me pas dashni nërmjet vetes. Sdo ti here Sifati i parë është shqipur. Përshkrimi i islamizmit, me ma i pari ktu, edhe i muslimanit mirë, edhe i muslimanit mirë, me dasht njoni shojn. Ky është sifati muslimanit. Si të del e kundërta, del pej qiti sifatit të zotit, që të ka livdu zoti, por anë ty edhe mua edhe krejt muslimanët, që më se da unë për të shumë. Ose një muslimon që s'e nalon me punu keq, ose s'prin me thonë ta nali të keqen, edhe ai del pej qiti sifatit që e ka livdu zoti myminin edhe myminen. Se emr bil maruf, nehji anil munker, për ymetin e Muhammedit është farz. Shumë herë na thonë, pej ligsisë tonë, Pej imanit të lig që e kemi në zemra tona, po ç'po ki me to more lej punët e tina, po ti kqyri punët e tua. Ja, ja përket kjo, sikur një e keqe, pe rokum një zjerm, rujna zot, kur fillon mu kall, Qajo e keqe nuk është e tina, po është edhe e jotja bashkë me to ja përshojnë, kurse ti asaj keqes nuk i del përpara. Qysh thuem mos e që shtu është në mujsh edhe me fuqi, me dorë, edhe me fuqi me nalë t'keqen, pa mos mujsh me fuqi, bile me gojë i thonë mos puno keq, ma s'mrami mos guxosh, me zemër mos me e dashtë, Veç qeky imon është ma zaifi, ma imoni i lig është. Muslimoni është xhesur, muslimoni është guximtar, për të vërtetën, për të drejtën, kurrnjëherë fjalën s'e nal. Ve la jehafu fil-lahi levmete laim, s'tutet me për zotin, kur për mujna që me thonë pse po bon diçka, për të të shkaja, për të të të të të Emr bil edhe me urnu të mira, me nalu të kqija. E treta, domethonë interes personal, me falë namazin edhe me dhonë zeqatin. Pse zoti këto dy fjalë të para i pruni përpara tyne? Se ato dy fjalë, jo, ato dy të para, dashnia nërmjet veti edhe emr bil maruf nehji anil munkeri, kanë një karakter të naltë, Se shumë njerëz kanë që thonë, po ky veç qat namaz e bon tjetër sen, mirë nuk kanë. Mirë që Zoti zylxhelal, biografinë e muslimonit, po e jep, me këtë fjalë thot ve jukimune salat, mymini edhe myminja, falë namaz. Medet për ata muslimon që s'e falin namazin, edhe kanë qef me i thonë mymin, edhe kanë qef me i thonë muslim, edhe kanë qef me konë në kryet bënjrave. E këto emrin e Zotit zylxhelal e lenë mrapa. Domethonë, plot e drejtë është një njeri që namaz nuk fal, Në Kur'an gjithë para zekatit. Namazi është pej ibadeteve të insanit që i bon insani maj madhi, maj madhi ibadet pos fjalës la ilahe illa Allah Muhammedur Resulullah pos imanit mas imanit menjëherë në dytën kategori vjen falja e namazit njai njeri që s'e ka bo trupin e vet Ushtri, ushtrue, s'e ka ushtru trupin e vet, e në këtë ibadet siç na ka urnu Zoti xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu. Ve jutune zekate dhe që e jepen zeqat. Allahu xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu muslimanëve të mirë zenginave u ka e ka urnu, me u bo dhe në lansa, me bo rahmet në ta që kanë skomje, mos me lon vllaun e vet me vujtë. Vetë me flajt një mirë, e vlonë e vetë me lonë një. Ajë që e donë vlonë e vetë, të uhen të një një bërë. Për që se vetë, ta maqarin zotë i se donë. Se ta maqarin e lenë njëri vlonë e vetë, doshë me vetë, me flajt unë dhe vetë flajnë flëtë bërë. Munafikët e kësaj feje janë dost njëni me tjetrin, ata urnojnë me bo keq e nalojnë me bo mirë. Ata janë xhehnemli, në ta Allahi rahmet nuk bon, ata Allahi nuk i don vllazën muslimanë. Allahi don qata që i bojnë itaat Zotit, edhe ata që i bojnë itaat pejgamberit, sallallahu te ala aleyhi ve sellem. A e pshton me lonje t'borxhit? A e pshton ja fal një sen që është mu shu i thot që fal ku për Zotin zylxhelal? E shkiron kur se i ka bo një keq i thot tu fal edhe unë e kurr mos stalin të këta. Domethonë, Vllaun e vet, dostin e vet, gjithë me të mirë e thret. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha." Në xhennet është ka thonë një odë, një shpi, një ndërtesë, që pej mreni duket jashtë dhe pej jashti duket mrena. Për atë njerëz që i jep sadaka, për atë njerëz që i jep zeqat, për atë njerëz që i shliron njerëz, për atë njerëz që i maron senet e hajratit që i ka thanë Zoti e pejgamberi alejhi salatu ve selam. Aj që i jep me një fjalë tjetër, qat ven Zoti a pas të fatë për qata njerëz e ka bo. Dhe efshe selamin, edhe për qata njerëz si e shqepin selamin, e të dhe sot një avë pola, që kur të zatetet me ata që e njeh, e s'e njeh, esselamu alejkum ve rahmetullah, ve salla bil-lejli ven-nasu nijam, edhe qata njerëz si falen, kur janë njerëzt në gjumë, natën, kur nuk e sheh kërkush. Pse ma i miri ibadet osht n'ket kohë, për atë se veç n'atë kohë rrija s'ka, ku e pse tu kon në xhami, ku të shkoj po më sheh dikush, po thot po shkoj me më pa dikush, ku e pse falesh në sy dikujna, mos po shkon menja që mos po falesh me të pa dikush, a kur të çohesh në pikë natës, kur janë njerëz krejt fjetun, E falesh që kjo rrijaja hiqet prej fiqirit të insanit. Se atë shka ku shqe, kur kur shqe me thonë, ha, kur po ka ibadeti, veç t'sheh Allahi xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu. Për qit sebep pejgamberi, salati tehexhud gjith e ka bo. Edhe gjithë o falë në tretën e hises natës. Hatta bile qi ka prej ylemave, edhe muj m'ja përmen edhe emnin se ai kjo është punë e mirë, a gjellë efendiu prej Dritë me bo, ibadetin ti nesër në ditë kijametit me bo të lehtë, osht qaj namaz që kur nuk t'sheh kërkush veç Zotit që atëherë e bënë për zotin xhel-le xhelaluhu, nuk për gjëllë. Këto janë të mira, të mirat e dynjasë dhe të ahretit veç ma tepër të ahretit. Po dalëm një hadis pejgamberit alejhi salatu ve selam me ju tregu se feja islame nuk është veç ahret, po është edhe dynja. Me i nihmu vllau vllaut, njoni tjetrit, m'u bo prijs i të mirave e mos m'u bo prijs i të kqijave. Na kemi gabim të madh ktu që thonë muslimanit ç'i duhet dynjaja. S'ka thonë Resulullahi, nuk ka thonë Zoti, kush ka thonë që s'i duhet muslimanit dynjaja. Kqyr shka ka thonë pejgamberi alejhi salatu ve selam. Muslimanit i duhet dynjaja dhe i duhet ahireti. Shkoj një herë një unë e po një plakë e ti e ke ka morë një pëmë po dërë në mirë. Selam në rejtë një shëjtë, alejkum selam. E në shëjtë të falë, fa shka jetë të punu, fa arës të hapë një shëgjërë dhe për mjërë që të pëmë. Apo pse për njërë dhe për, i e për të ishtë një marë të thonë të lakë, shëjtë të mirë dhe, i la të të rikë hu e vdeku, në thashtë ishtë mundës me më rikë të me hangër, shka për njërë më të ti me me hangër së mundës, ha e fa për djallë një njërë. Shumë se e në thaj ka një dhe dikush i më hangër une, edhe më me të njërë dhe ti hamë dikushi. Që kjo është ahlak islam, Domethonë me këta, na ka urdhnu m'u bo zanatli, na ka urdhnu me dit teknikë, me dit me maru e njëtë çka i vyn islamizmit për dynja. Na ka nalu, po na ka urdhnu, se e ka re krahë e i ka thonë zoti e don qistin tonë. E kur të do zoti, atëherë çka ku po me do, ku përkosh nevoja i me do është ma shumë. Për atë se pse tregtari bohet shkak, vijnë të mira për i shtë në unë dhe në venin e vet, nuk e len ymetin me vujt, po e bon idare me turli, turli sene, që ka nevojë njerëzia për tu me jetue. E ato e don Zoti, ato e don edhe pejgamberi, ato e don edhe nëjnë së musliman. Vetëm musliman, asi tregtar, me konë i pastër, që s'ka hile në tregtinë e tina. Anë që në hadis për ato që bon tregti ka thonë, men gashe ymmeti fe lejse minna, ai që na i tradhton ymetin tonë, nuk është prej ymetit tonë. Ai që bon hile në sene në tregti, ai prej ymetit tem, nuk është, ka thonë pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi wa sallam. Muslimani nuk tradhton, muslimani hile në punët e veta nuk bon, Muslimani ka një tuj nuk i qet kur të shet. Muslimani kur të mat, nuk e len terezinë kur të merr, e mush plot e kur të jep e len eksik. Vejlun lil mutaffifin elledhine idhektalu alen-nasi jestevfun, mjerë ata njerëz qi kur të matin me terezi, kur të blejë e mojë të mojë të kanorën, a kur të jep e len eksik. Mirë ka ta të mirë ka të unë zotin Kur'an gjellë gjellalu hu me gjellë sanu hu. E këta zotin nuk i dëmë, po zotin i dëmë që ata që si ku kure e mërë, si ku kure e jetë, e njëri të matë, ta mame qënë, ta dukë është, i drejtë është, adil është, që ta njërë, dhe ka për e i sëllatë dhe sëllatë, që ta jonë njësën të gjamitit bashkë në njërën. Jon bashkë me ymetin e Muhammedit, me, pe, me pejgamber, me evlija, me suleha, edhe me shuheda. Merën me lidhje me këto, edhe i herë nashta kom ke tregu përpara, hazreti Ymeri radijallahu anhu, një herë dul nëpër Medine natën me njon. Kur shkoj te një derë, një plakë kish kon, e kish pas veç një çikë. Po kish pas një gjuhë të majtë edhe shit këtë tonë. Po i thotë nana çikës, vajzës. Çu bi, thotë merr do ujë qitja tomlit, thotë le të bohet ma shumë e duhet me shit nesër me bo i pare. Thë të imam, thë të vëllahi nuk që në kur thë se e kumë një hasë të imerin dhe dhe Allahu anhu, e në hype të e gnue, që ka thonë, në nga shëna të lejë se minë, a e që nga të të mire në kështë të imesh. Thë të unë së mujë në duo këto, thë të qëre qëre, thë të po ku është të mire, më rëdi, thë të mire është nga në vetë, po ku është po të shku po të shë i mire ti, ty, i mire të në mamë në Edhe u kthye tash Hazreti Ymeri, e shkoj po i thot, ai njeri që ke me to, po i thot Hazreti Ymeri, ish një plak me një çikë. Va, tha me detë për mu. Tha që unë tash nuk s'kom nevoj për martesë. Edhe tash jom plak. Thot me konë se m'duhet djem, tha që pe marr për veti një këllu. S'e kqyri e kujna është, as e kqyri çfarë fisi është, as e kqyri çfarë kabile është, po kur ja pa drejtësinë e sajna, atëherë bon nijet me lyp për djemëve. Një prej djemve tina i pamartu e thirri Hazreti Ymeri. Tha or bir, tha unë, qishtu, qishtu, qishtu, kom murat, ty me të martu me një vajzë, që s'e di kush është, veç m'ka met, m'ka met ku, në në zemër, qat vajzë, edhe me konë që razi jam ti mu martu me të, tha babë pasha mu, mos e tut ti edhe më në mërë. Ja, Hazreti Ymeri e merr qat vajzë, pjetë me të, Zoti xhele shanuhu ja fal asajna një çikë, Përveç Hazreti Ebu Bekri Sidikut e Hazreti Umerit e Hazreti Osmanit e Hazreti Alisë, njëqind vjet pas Pejgamberit për ka posër për që kanë që kanë punu emevit, ma i drejtë se Umer ibni Abdul Azizi asnjë nuk o konë. Po prejoni e ti në këtë,